บุ๊กทูห้าสิบเจ็ด 57. 57. พบหมอ Στον γιατρό. Στο γιατρό. ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ Έχω ένα ραντεβού στον γιατρό. Έχω ένα ραντεβού στο γιατρό. ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา Το ραντεβού είναι στις 10. Το ραντεβού είναι στις 10. คุณชื่ออะไรคะ Πώς είναι το όνομά σας? Πώς είναι το όνομά σας? กรุณานั่งรอในห้อง Παρακαλώ περιμένετε στην αίθουσα αναμονής. Παρακαλώ περιμένετε στην αίθουσα αναμονής. คุณหมอกำลังเดินทางมา Ο γιατρός θα έρθει αμέσως. Ο γιατρός θα έρθει αμέσως. คุณมีประกันกับบริษัทไหน Πού είστε ασφαλισμένος? Πού είστε ασφαλισμένος? Πού είστε ασφαλισμένοι? ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม Τι μπορώ να κάνω για εσάς? Τι μπορώ να κάνω για σας? คุณมีอาการปวดไหมคะ Έχετε πόνους? Έχετε πόνους? เจ็บตรงไหนคะ Πού πονάτε? Πού πονάτε? ดิฉันปวดหลังเป็นประจ Πονάει συνέχεια η πλάτη μου. Πονάει συνέχεια η πλάτη μου. ำ ดิฉันปวดหัวบ่อย Έχω συχνά πονοκεφάλους. Έχω συχνά πονοκεφάλους. ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง Πολλές φορές πονάει η κοιλιά μου. Πολλές φορές πονάει η κοιλιά μου. ถอดเสื้อออกค่ะ Παρακαλώ γδυθείτε από τη μέση και πάνω. Παρακαλώ γδυθείτε από τη μέση και πάνω. นอนบนเตียงตรวจค่ะ Παρακαλώ ξαπλώστε. Παρακαλώ ξαπλώστε. ความดันโลหิตปกติ Η πίεση είναι εντάξει. Η πίεση είναι εντάξει. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ Θα σας κάνω μία ένεση. Θα σας κάνω μία ένεση. ดิฉันจะให้ยาคุณ Θα σας δώσω χάπια. Θα σας δώσω χάπια. ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Θα σας δώσω μία συνταγή για το φαρμακείο. Θα σας δώσω μία συνταγή για το φαρμακείο.